Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və salamu ala Rasulullah Muhammedin və ala alihi və sahbihi əcmain. Xəstəliklər, bəlalar, uşaqların ölümləri, vəba və digər məsələlər. Bu barədə toplanmış hədisləri Allahın izni ilə nəzərinizə çatdırırıq. Əbu Səid və Əbu Hüreyrə, Allah onların hər ikisindən razı olsun, Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmdən belə buyurduğunu demişlər. Müsəlmanın başına gələn bir ağrı, hər cür sıxıntı, dərd, xəstəlik, üzüntü, hətta kiçik bir qayanın qarşılığında mütləq Allah onun günahlarından bir qismini bağışlayır. Bu hədisi Buxar, Müslim və Tirmiz rəvayət etmişdir. Demək, bu hədis onu göstərir ki, müsəlmanın başına gələn hər hansısa bir ağrı, acı, kədər, sıxıntı, dərd, xəstəlik, üzüntü, hətta ən kiçik bir qayğının əvəzində mütləq Allah Taala onun günahlarından bir qismini bağışlar. İbn Məsud Allah ondan razı olsun. Rəvayət edir ki, mən Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin yanına çatdım. Baxdım ki, qızdırmanın təsiri ilə atəş içərisində titrəyir. Əlimlə tutdum və dedim, şiddətli bir qızdırma üzündən titrəyirsən. O mənə dedi, bəli, sizdən iki kişinin yanması qədər yanıram buyurdu. Elə isə əvəzində iki mükafat alacaqsan dedim. Dedi ki, bəli, çünki hər hansı bir müsəlmana xəstəlik və ya başqa bir sıxıntı gəlib toxunarsa, Allah Taala onunla ağacın yarpaqları dökməsi kimi necə ki ağacın yarpaqlarını külək tökür. Eləcə də onun bütün pisliklərini və günahlarını töküb aparar. Bu hədisdə Buxar və Müslim rivayet etmişlər. Deməli, hədis çox mənalıdır. Çünki İbn Məsud Allahın peyğəmbərinin yanına çatır. Baxır ki, onu qızdırma xəstəliyindən dəhşətli dərəcədə od içərisində titrəyir. Onun əlindən tutur və ona deyir, sən çox şiddətli bir qızdırma xəstəliyindən titrəyirsən. Deyir ki, bəli, Peyğəmbər deyir, bəli, sizdən iki kişinin yanması qədər yanıram. Sonra İbn Məsud deyir ki, onda bunun əvəzində iki mükafat alacaqsan. Peyğəmbər cavab verir, bəli. Çünki hər hansısa bir müsəlmana xəstəlik və ya başqa bir sıxıntı toxunarsa, Allah onunla ağacın yarpaqlarının tökməsi kimi bütün pisliklərini və günahlarını tökər. Buxar və Müslim rivayet etmişdir. Cabir, Allah ondan razı olsun, Peyğəmbərin sahabələrindən biridir. Deyir ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm Ümmü Saibəyə və yaxud da Ümmül Müseyyibin yanına girdi. Qadın titriyirdi. Peyğəmbər soruşdu, sən niyə titriyirsən? Nə tutub səni? O cavab verdi, hummaya yaxalandım, yəni qızdırma xəstəliyinə. Allah bu hummaya bərəkət verməsin. Bizdə bir söz var. Həmişə bizim nənələrimiz xəstələnəndə deyirlər ki, Allah filan xəstəliyi xaraba qoysun və yox da Allah kəssin bu xəstəliyi və s. Yəni bu qadın da bu qızdırma xəstəliyi ilə tutulur və peyğəmbər onu ziyarətə gəlir və deyir ki, Allah bu xəstəliyə bərəkət verməsin. Gör ha, bizim qoca nənələrimiz kimi ona qarqamır. Ona demir xaraba qalasan və s. Lakin deyir ki, Allah bərəkət verməsin. Peyğəmbər deyir, ey qadın, hummaya söymə, qızdırma xəstəliyinə söymə. Çünki humma Adəm oğullarının günahlarını eyni ilə körüyün dəmir pasını apardığı kimi tərtəmiz aparır. Yəni, bu cür xəstəliklər, müsibətlər, bəlalar Allaha iman edən qulun bədəninə sirayət edirsə, onun günahları tökülür, xətaları bağışlanır, Allahın dərgahında hörməti qalxır. Əbu Hüreyrə, Allah ondan razı olsun, Allah Rəsulü s.ə.və yaxalanmış bir adamı ziyarət edib, Əbu Hüreyrə deyir ki, Peyğəmbər Allahın Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm, yəni Allahın salamı, xeyr, bərəkəti onun üzərinə olsun. Və onun ailəsinin üzərinə olsun, sahabələrin üzərinə olsun. Deyir ki, bir qızdırmaya yaxalanmış bir adamı ziyarət edir və ona deyir, sevin. Deyir, sevin. Çünki Allah deyir ki, bu qızdırma xəstəliyi mümin quluma cəhənnəm odundakı nəsibindən sirayət etdiyim atəşimdir. Sevin, çünki Allah deyir ki, bu humma mömin quluma cəhənnəm odundakı nəsibindən daddırdığım atəşimdir. Yahya bin Saiddən gələn rəvayətdə Allah Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında bir adam deyir, ölür. Başqa bir adam onun haqqında belə deyir, nə xoşbəxt adamdır. Heç bir acı, heç bir sızıntı, heç bir xəstəlik görmədən vəfat etdi. Bizdə də görürsən ki, Allah Taala bizə elə şeylər göstərir ki, baxırıq ki, bəzən bir insan heç nə olmadığı halda birdən-birə dünyasını dəyişir. Deməli, həmin vaxtı da Yahya bin Saidin rəvat etdiyi bu hədisdə də həmən bizim bu gördüyümüz təcrübədən e, müşahidə etdiyimiz bu hal bu halın orada baş verdiyini bu hədisdə görürük. Yəni Yahya bin Said deyir ki, Peyğəmbərin zamanında bir nəfər ölür. Bir nəfər, başqa bir nəfər də deyir ki, nə xoşbaxt adamdır. Heç bir acı çəkmədən, heç bir sızıntı və xəstəlik görmədən vəfat etdi. Bunu eşidəndə Allahın Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm deyir: "Vay olsun sənə. Nə bilirsən? Nə bilirsən? Nə bilirsən?" dedi. Dedi, "Nə bilirsən?" Allah əgər ona bir xəstəlik versəydi, bəlkə də bu xəstəliyi onun günahlarına bir kəffarə olardı. Bəlkə Allah onun günahlarını bağışlayardı, nə bilirsən? Yəni, ey qadınlar, xüsusilə qadınlar. Yəni, bir insanın qəflətən, rahat bir şəkildə ölməsi sizə, o insana xoşbəxt oldu, çaş mən də onun kimi olaydım dedirtməyə məcbur etməsin. Çünki Peyğəmbər dedi ki, onu deyən insana, vay olsun sənə, nə bilirsən, Allah əgər ona bir xəstəlik versədi, bəlkə də bu xəstəlik onun günahlarına bir kəffarə olardı. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Müşahidə etmirsinizmi? Görməmisinizmi? İnsan bəzən son anlarında zülmlə öldüyünü görməmisinizmi? Və mən çox görmüşəm zülm çəkə-çəkə ölən insanları. Lakin kənardakıları da görmüşəm. Onun zülmündən ötürü deyirlər ki, yazıq əzab çəkir. Tez ölsəydi canı qutarardı. Halbuki gör peyğəmbər Allahın elçisinə deyir. Deyir ki, nə bilirsən, bəlkə o əzab çəkməyi onun günahlarının yüngülləşməsinə səbəbdir. Bəlkə onun qəbr əzabından xilas olmasına səbəbdir bəlkə onun cəhənnəm əzabından xilas olmasına səbəbdir. Rəzim deyir ki, Nəsai belə dedi. Mömin xəstələndiyi zaman əgər xəstəliyi səbəbi ilə ölərsə, bu özü üçün keçmiş günahlarına kəffarət olar. Allahu akbar. Rəzim deyir, Nəsai deyir. Mömin xəstələndiyi zaman Əgər xəstəlik səbəbi ilə ölərsə, bu özü üçün keçmiş günahlarına kəffarə olar. Əgər Allah o möminə şəfa verərsə, yenə keçmiş günahlarına kəffarə və onun üçün öyüd və dərs olar. Münafiqə gəlincə, xəstələnib də yaxşılaşdığı zaman sahibi tərəfindən bağlanıb, sonra buraxılan dəvələr kimidir. Nədən bağlandıqlarını və buraxıldıq, e, buraxıldıqlarını bilməzlər. Allahım, bizim mümin qullarını elə, ya Rabbil aləmin. Amin. Ənəs deyir, Allahın elçisi buyurdu, böyük mükafat, böyük bəla ilə bərabər olar. Şübhəsiz ki, Allah Teala bir qövmü sevdikdə onları bəlalara mübtala edər. Kim razı olarsa, Allah da ondan razı olar. Kim qəzəblənərsə, Allah da ona qəzəblənər. Cabirdən gələn bir hədisdə Allahın Rəsulu buyurdu sallallahu aleyhi və səlləm Qiyamət günündə dünyadaykən xəstələnib sıxıntı çəkənlərə savab verildiyi zaman onları görən dünyadakı afiyyət və sağlıq əhli ölmədən dünyada dərilərinin kəlbətinlərlə doğranmış olmasını arzu edəcəklər. Əbu Hüreyra deyir ki, Allahın Rəsulu buyurdu, Mömin kişi və qadının canında, övladında, malında bəla əksik olmaz. Ta ki, Allaha heç bir günah olmadan qovuşar. Malik və eyni ləfsə Tirmiz rəvayət edib. Məhəmməd bin Ahdas Sələmi, o da atasından, o da Məhəmmədin babasından, Allah hər birindən razı olsun, Rəvayət edirlər ki, Allah Rəsulu s.ə.v belə buyurduğunu eşitdim. Əgər bir qulun Allah qatında bir məqamı olub da, bir qulun Allah qatında bir məqamı olsa, Allah əgər onu oraya çatdırmamışsa, onun bədəninə, malına, övladına bir bəla verər. Qul da buna səbr edərək dayanar və Allah onu haqqında təqdir etmiş olduğu məqamına çatdırar. Musab bin Saad'dan, o da atasından. Dedim ki, ey Allahın rəsulu, insanların içində ən çətin bəlaya uğrayanlar kimdir? Dedi, peyğəmbərlər. Sonra sırayla, növbə ilə onların dərəcələrinə görə insanlar. Sonra növbə ilə insanlar. Sonra insan dininə görə imtihana məruz qalar. Əgər dininə möhkəm bağlı olsa, Allah onu çətin bir bəlalə imtihan edər. Əgər dininə bağlılığında dininə bağlılığında əksiklik göstərsə, Allah onu dini nisbətində imtihan edər. Bəla quldan heç ayrılmaz. Bəla qulun yaxasını buraxdığı vaxt heç bir günahı qalmamış olar. Tirmiz rəvayət etmişdir. Yenə Ənəsdən gələn bir xəbərdə Allahın Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləm buyurur. Allah subhanahu və təala yəni Allah şəni uca olan Allah buyurur ki, İzzətim və cəlalıma and olsun. Bağışlamaq istədiyim qulumu gərək öz bədənində bir xəstəlik, gərəksə ruzisində bir əksiklik vermək surəti ilə bütün xətalarını bağışlamadan dünyadan çıxartmaram. Allahu akbar kabira. Allahım bizi qoru, bizi sevdiyi razı olan qullarına et. Amin. Şakik bin Sələbə Allah ondan razı olsun. Abdullah bin Məsud xəstələnir. Onu ziyarət ed etdik deyir. Yəni Şakik rəvayət edir, deyir ki, Abdullah bin Məsud xəstələndi və biz onu ziyarət etdik. Və qınanıncaya qədər ağladı. Sonra dedi, Xəstəliyim üçün ağlamıram, he? Xəstəliyim üçün ağlamıram. Çünki Allah Rasulü sallallahu belə vurduğunu eşitdim. Xəstəlik günahlara bir kəffarətdir. Yəni xəstəlik günahları silir. Xəstəlik zəiflik anında gəldiyi üçün ağlayıram. İş, çalışma və qeyrət zamanında bu xəstəlik başıma gəlmə, gəlmədi. Çünki qula xəstələndiyi vaxt xəstəlik səbəbi ilə etmədiyi üçün xəstələnmədən əvvəlki savabları da yazılır. Qul xəstələndiyi zaman xəstəlik səbəbi ilə edə bilmədiyi üçün xəstələnmədən əvvəlki savabları da ona yazılır. Və bu iki rəvayəti də Rəzin rəvayət etmişdir. Ənəsdən gələn hədisdə Allahın Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: Xəstələnib yaxşılaşan bir xəstə gözəl və bərrak havada göydən yerə düşən dolu kimidir. Xəstələnib yaxşılaşan bir xəstə gözəl və bərrak havada göydən yerə düşən dolu kimidir. Allahım, sən də bizim bu xəstəliklərimizdən sonra bizə səhhət və afiyət bəxşər alın. Amin, amin, amin. Və günahlarımızı sil ya Rəbbil aləmin. Əbu Saiddən gələn hədisdə qadınlar peyğəmbərlərə dedilər ki, daha doğrusu Mən xəta etdim, Rəbbim xətamı bağışlasın. Qadınlar Allahın peyğəmbəri sallallahu əleyhi və səlləmə, Xatəbün Nəbiyyə, sonuncu peyğəmbərə, bizim ümmətindən olduğumuz Məhəmməd peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə dedilər ki, kişilər səndən istifadədə bizə qalib gəldilər. Bizə də bir gün təyin et. Və Allahın Rəsulu da onlara bir gün təyin etdi. Və o gündə gedib onlara vəz etdi. Onlara İslamın əhkamlarını danışdı. İslamın əmir və qadağalarını bildirdi. Və onlara dedikləri arasında da bunlar var idi. Dedi ki, içinizdən hər hansı bir qadının özündən əvvəl 3 uşağı ölərsə, bunlar onun üçün o da atəşə qarşı pərdə olar. Bir qadın dedi ki, ölən 2 olarsa necə, 2 olarsa da belə olar buyurdu. Buxar və Müslim rivayet etmişdir. Və Rəzinin bir rəvayətində gəlib ki, ana bətnindən tam vaxtı gəlməmiş düşən uşaq yəni bizdə buna uşağın düşməyi deyilir. Düşük səbəbi ilə ölü doğulan uşaq cənnətin qapısında ana-atası gələnə qədər gözləyəcəkdir. Bizim hamımızın sevdiyimiz Əli, Allah ondan razı olsun. Əli radiyallahu an Allahın salamı xeyli məkkət olsun bütün sahabələrinə bərabər onun üzərində. Deyir ki, Əli rəvayətidir. Deyir ki, Allah Rəsulu buyurdu. Deməli, düşən uşaq ana atasını ateşə qarşı qoruyacağı zaman belə deyək hədisi düşən bir uşaq Ana atasını oda qoyacağı zaman Rəbbinə qarşı duracaqdır. Özünə belə deyiləcək, ey Rəbbinin huzurunda duran vaxtından tez düşmüş uşaq. Yaxşı, ana və atanı cənnətə apar. Bunun üzərinə göbəyi ilə onları çəkib cənnətə aparacaqdır. Bunu İbn Macə zəif bir sənəd rivayet etmişdir. Yəni bu hədis zəifdir. İbn Məsuddan gələn bir hədisdə deyir ki, Allahın Rəsulu buyurdu: kimin özündən əvvəl hələ həddi buluq çağına çatmamış 3 uşağı ölərsə, bunlar onun üçün cəhənnəm atəşinə qarşı sağlam bir qala olarlar. Əbu Zər dedi ki, əgər onlar 2 olarsa necə? 2 olarsa da olar buyur, buyurdu. Übey bin Kab dedi, ya əgər 1 olarsa necə? 1 olarsa da elədir. Ancaq bu təbii ki, ilk acanını göstərəcək səbir və mətanətə görədir buyurdu. Bunu da Tirmizi rəvayət etmişdir. Yəni bu hədislər hamısı onu ə, e, sübut edir ki, biz müsəlmanların başımıza gələn bu bəlalar, bu sıxıntılar bizim günahlarımızın bağışlanmasına və kəfarətə inşallah Allah təala bizim bütün xətalarımızı, səhvlərimizi, günahlarımızı hamısını bağışlasın öz mərhəməti lütfi ilə və bizi xeyirli əməli salih işlərə müvəffəq eləsin və günahlarımızı bağışlasın. Amin, amin, amin. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkatuhu.